na eme tusamite ngo nkuru nkuru ziyagize n'izi zikurikira urubanza ruhuza leta n'urunani rwamenyesha amakuru ibeji n'ubu ntigwaburanishijwe mu ido n'ido ku nshuro igirindwi uburanira ibeji akavuga ko bibabaje ariko akavuga ah, ko bibabaje ariko ngo yizera ko itariki zibiri z'ukwezi kwa cumi na rimwe rwimukiye ko iryo sango rizokubahirizwa ku igenekerezo rya gatanu gitugutu k'umwaka utashe naho amakunga arahimbaza umunsi wahariwe umwigisha sendika y'abigisha sitebu ikamenyesha ko uwo munsi ushyitse hari ubukene bw'abigisha bafise ubuhinga buhagije mu bijanye n'inyigisho z'amashure nshingiro abanyeshure mirongo ine na batandatu bo mu mwaka wa kabiri mu gisata cy’ubutunzi isanganiro ndasuye kubaramutsa ndabaha n'ikaze muri makuru mu rurimi rw'ikirundi sentare buranisha imanza za leta ya bujumbura yasubiriye gusasa mu rubanza ruhuza leta y'u Burundi hamwe n'urunani rwamenyesha amakuru y'ibeji uburanira iyo sendika avuga ko bibabaje kubona urwo rubanza rutaburanishijwe mu idonido ku nshuro y'indwi umushingwa manza Patrick Didier nukuri akavuga ko yizeye ko isango rishasha ryatanzwe ryo kuwa kabiri munyoni Kamonyo bizokubahirizwa eh, twari twarengutse muri sentare y'ubujumbura ica imanza zirimo leta nk'uko mwabibonye twashoboye kuburana ubugira kandi inshuro y'indwi ubu rero turarindiriye twizera yuko ku isango baduhaye ryo kuwa kabiri mu nyonyo byose bizoba bitunganye tugashobora kwinjira mu ido idonido no mu mero by'urubanza kugira ruheze ruve mu nzira twe twizera gusa yuko umucamanza azogera aho ingingo atarabye yuko umushingamanza wa leta adakenera kwinjira mu idonido iryo hagarikwa ntiryisunze amategeko na gato ubwa mbere kubera byafashe iyo ngingo yafashwe n'umutegetsi atabifitiye ububasha sendika si cyo kimwe n'amashyirahamwe yose sendika ihagarikwa na sentare ntahinyuzwa gusa nta wundi mutegetsi n'umwe ashobora kuyihagarika icya kabiri naco umutegetsi naho yihagarika akavuga yuko yihagaritse iby'agateganyo ntibishobora gufata imyaka ibiri atayindi ngingo irafatwa Maitre Patrick Didier nukuri kuri aburanira urunani rw'abamenyesha makuru ubeji ishirahamwe gishinze guhamagarira abarundi guhindura ingendo PASEM ribona ko mu Burundi Tamitahi kuyihari yo aho isoko y'imitahe Faustin Ndikumana rongo iryo shirahamwe asigura ko n'imitahe y'abanyamahanga yokunganiye idashobora kuza ngo kuko igihugu kidahagaze neza muri politike agasaba leta kubanza gushira ingufu mu kugwanya ibiturire no gushiraho politike nziza akaba abivuze nyuma yaho inama nshingamateka yemeje kuri uwa gatatu integuro y'itegeko rigenga isoko ry'imitahe isoko ry'imitahe ni ukuvuga yuko ni isoko nyene abanyamitahe bafise amafaranga menshi batari baragira ico bayakoza bayajana ku isoko kugira bahahurire n'abayakeneye kuvuga yuko hari hageze bisanzwe igihugu cyose kibwiza kuraba mwene kigira ibisoko mweniye mu bisanzwe none imitahe ko kiza kurondera gutya gusa ico niko ndabona gusa cambere kibonekeza ha mubundi nuko abazozana iyo mitahe kuyigurisha nibo mbona umengo bazokena kuko benshi ahubwo mbona umengo barayikeneye batafise iyo bayikura uravye investissement mu bisanzwe no kugira abatange ya madeni yishurwa atevye akufasha mu bikorwa vya investissement mugura abona ibintu byo tubuze nyene hanyuma ikindi ni uko n'ubundi leta yari isanzwe yizira bikora irondera amahera nayo nyene je mbona nizo havugumi yamara kurumva no kuvuga ati nibazero yuko ibi by'imitahe byose nyine biguma bijyana n'igakota kota so najyana bwa mbere igihugu stabilite politike gifise nta muntu azana umutahe cyangwa azumvira imitahe mu gihugu kijogajoga politiki. igiturire kiba kihari ikibazo c'imitahe umushikiranganji w'ikigega ca leta igihe karasigura iyo nteguro y'iteko yaravuze ko ngaha mu gihugu atari amafaranga abuze atabuze kandi nyene ari yabuze nyene none ari nyimba baba yanyegeje ari yiri ga investissement ni epargne arabuze nyine je niko ndaramwene dusamara ibintu byose tukirwa mu nduru mu njyana umengo ni ibintu habera ivyo ntishobora gukomera mu gihe tukimeze gutya Faustin Ndikumana yariko yishura ku bibazo vya mugenzi wacu Nibele nibigira muri politike urunani Piske Burundi ngo rwaratumiwe nkishira hamwe ridaharanira ivyicaro vya politike kandi ngo ruzokwitaba ubutumire bw'umuhuza mu biganiro vyimirije Maître Jean-Marie Duwimana arongoye Piske Burundi abona ko ivyo biganiro vyo bivyanyuma kandi ngo muhuza yofatira kutwigoro igihugu kimaze gushika ko urupapuro rw'inzira rugenga amatora yo mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ngo rwofatirwako tubwe muri disike burundi nk'uko twamye tubivuga eh, twebwe turashyigikira yuko eh, abarundi ubwabo mu mice itandukanye ubwacu gutorera ikibazo iki na kiriya politiki biciye mu biyago ari bidushira imbere eh, ariko kandi twama tuvuga neza ko abarundi baziha iteka n'itekane bifatiye ibibazo byabo mu minwe ata munyamahanga eh, abahagaze ku gatwe cyane ku gikano twebwe rero kuja arusha E, bamaze gushika ko mu gutorera umuti ibibazo vya politike cyane cyane Burundi muri iki gihe bugengwa n'ibwirizwa shingiro rishasha twe twavuga duti ko aheruka banashize abanyepolitike urupapuro rw'inzira rubazotuma bitegura amatora neza mu mwaka mirongo ibiri tukabona ko n'abarundi bamwe bamwe bakiye hanze bateza guhunguka twe twavuga yuko urupapuro rw'inzira runisemo yuko bokwigira hamwe ibijyanye n'igitabo kigenga amatora icyo bita code mu gifaransa twebwe rero n'ubu turavuga duti kujarusha twifuza ko twatugiye ijya nyuma ijya nyuma kugira ngo eh, abarundi bifatira ibyabo mu minwe abarundi bategura amatora y'umwaka bibiri na mirongo ibiri imitima iri hamwe itekanye maze amatora tuyajemo twese atanu umwe akumwiriwe Amakuru twabateguriye arabandanya ku isaha zitandatu zirenze ku minota mirongo itatu n'itandatu haribonekeza ubucafu bugizwe hanini n'utumwanya n'uducupa tuvamwo amazi n'imitobe ku mabarabara atandukanye yo muri komine mukaza mu gisagara cya bujumbura naho biruko utwigoro tw'isuku turibonekeza mu bice bimwe bimwe naho utwo twigoro biboneka neza ko abanyagisagara basa n'abatadutahura ikiboneka nuko atanu hagenewe gutabwa ubucafu hariho iyo nkuru tuyibaze Charles Makoto yaciye mu bice bimwe bimwe byo muri commune Mukaza ibarabara ryitiriwe iprona ni imwe mu mabarabara bangabanganywe hagati y'ayo mabarabara hatewa amashugwe n'ibiti byagenewe gushariza igisagara ikibonekeza ni uko mu duce tumwe tumwe tw'iryo barabara hacitse kuburiro uri utumwanya cyangwa uducupa dutandukanye twaba utuvamwo amazi haba iva mu mazu canke mu maduka imbere y'ishure ryahoze ryitwa Tene Primaire ku ruhande rw'ibarabara gitiriwe Jerere ikiboneka nuko ari kuburiro ry'imyanda itandukanye umanukanye akabarabara kari inyuma y'ibanki CRDB biboneka ko ari n'abantu bahagize aho kwihagarika ibarabara gitiriwe mu inga Jojo riratandukanye n'ayandi utwigoro two gusibura imiserege ni twose ariko ikiboneka kuri iryo barabara ni uko umwanda uva muri iyo miserege iheza ikarundwa hejuru y'iyo miserege ku ruhande tukiri muri komine mukaza ubanukanye barabara rica imbere y'ibitaro Prince Jean Charles hagati y'ishuri INSP n'ikigo kirangurirwamo umugambi wo kugwanya malaria hibonekeza ikirundo c'amacupa y'imitobe ahanini igizwe n'udutobe bita energy mu rurimi rw'igifaransa ku rundi ruhande rw'iryo barabara haboneka imirima y'imyumbati ibarabara rikwikuje ikibuga centre pique cyo kwinonoreramwo imitsi ibyaho byogora kuvuga reka gusa umuntu avuge ibijyanye n'iyarara riri imbere y'ikigo BBN aho umwotsi ugumufumba abantu nabo batoragura ibiri muri iryo yarara ibitandukanye n'igisagara c'akarorero cipfuzwa naho ibyo biri utwigoro two gusukura igisagara two tuturabandanya nk'iyubakwa ry'ibarabara ryitiriwe croix rouge ariko uwo kubita akavuga ko iyarara riri mu kigo cy'inyubako mu ubushikiranganje bw'inyigisho n'imyuga biboneka ko impapuro ziba muri ico kirundo c'umwavu biheza bigatose kazi isuku kwibarabara rici nyuma y'ubwo bushikiranganje rigana ikigo c'ubudandaji CFCIB arakoze Charles makoto tuve bujumbura dukubitire mu ntara ya gitega aho igisata cy'uburimyi n'ubworozi muri iyo ntara agabisho wese yofatwa yagirizwa gukora urudandazwa rw'amagendu rw'umwavu w'ikizungu uri kurahabwa abarimyi muri iyo ntara naho uwo mwavu uriko uratangwa hari abanyagihugu batarariha igice cya kabiri arico cya nyuma c'ikiguzi c'uwo mwavu imvo zikaba ari uko ngo barindiriye guhembwa amahera y'ikawa bashoye muri Sogestare Kirimiro ishirahamwe rijejwe gutonora ikawa mu kama ya Kirimiro n'inkuru tubaza Gerard Nibigira urongo igisata cy'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya gitega vigitori bakengereza amenyesha ko iyo hatanguye gutangwa umwavu w'ikizungu ku barimyi haca hibonekeza abantu badandaza uwo mwavu kuri magendo ingene bawuronka ngo baha amahera abanyagihugu bakaja kugura uwo mwavu vyitwa ko ari uwabo banyagihugu nyene ariko mu by'ukuri ari uwabo badandaza ba magendo vigitori bakengereza rero aragabisha wese ategekanya gukora canke akora guhagarika ubwo rudandazwa rwa magendo rw'umwavu w'ikizungu kuko ngo abafashwe bahanwa aha rero intwaro igipolisi n'abanyagihugu bakaba ngo bagavye kugira bateshe ubwo rudandazwa ni mu gihe umwavu w'ikizungu uri kuratangwa mu ntara ya Gitega Victoire bakengereza akamenyesha ko atangorane nkuru nkuru ziribonekeza muri icyo gikorwa gushika ubu ku matoni ibihumbi bitatu n’amajyana atatu na mirongo irindwi n'icenda y'umwavu w'ikizungu ukenewe mu ntara ya Gitega yose ngo hamaze gushyika no gutangwa mu banyagihugu amatoni ibihumbi bibiri n'amajyana munani na mirongo icyenda n'umunani ni ukuvuga ibice mirongo umunani na bitanu n'iby'ijana mirongo irindwi na bitandatu ku ijana abanyagihugu batarariha igice cya kabiri aricyo cya nyuma cy'ikiguzi cy'umwavu w'ikizungu kubera bakirindiriye guhembwa amahera y'akawa bashoye mu ihinguriro ry'akawa sojitare kirimiro victor bakengereza amenyesha ko bakibarindiriye gushika itariki cumi n'icyenda za kuno kwezi ariko urongoye sojisitare kirimiro navuga itariki abarimyi b'akawa bazorongera ko ayo mahera akamenyesha ko ikigo arifike kiraba iby'akawa aricyo comenya iyo tariki igitega jean ntibigira ku bwa radiyo isanganiro arakoze ntibigira imuyinga naho abenshi mu banyeshuri bo mu mashuri y'inyuma y'ishure nshingiro ivyari bisigaye ntivyaba bicigishwa neza aho mu mwaka wa gatandatu hari aho usanga ivyitwa leson nka cumi zitigishijwe kuko umwigisha ngaba yabanje gusozera ibitaheze mu mwaka wa gatanu alexandre Bar barakekenwa arongoye inyigisho muri komine ya gashoho mu nama yari yateguwe n'ishyirahamwe ry'abigisha sitebe avuga ko n’insungu kujanisha ibyo mu ishuri shingiro n'ivy'inyuma y'ishure shingiro ni mu gihe kuri wa gatanu gitugutu ari umunsi mpuzamakungu wahariwe umwigisha aho yirimbura araba intererano yiwe mu bumenyi n'iterambere ry'igihugu imuyinga Dieudonne Nzeyimana ku bwa radiyo isanganiro arakoze nzeyimana tukivuga ibijyanye n'uwo munsi mukuru mu itangazo ibikoresho ngo ntibikwiye n'uburyo bakoramwo ngo ni bimwe mu ntambamyi abigisha bafise bikavugwa na remi nsengiyumva arongoye sendika basaba ko ho kugururwa imiryango kugira higwe neza ibibazo by'indero mu burundi burundi nivyo abana bariga mugabo ntitwavuga yuko yigishwa n'abigisha babi imyanywi kuko uno munsi uravye amaporogaramu amashasha naga n'umwigisha yigisha igiswahili atigeze akivuga umunsi yoca turaba n'umwigisha ingene asanzwe amerewe mu burundi rero ntitwavuga ko umwigisha amerewe neza uko tuvyifuza naho amasezerano yagira yaraba umwigisha aracafite agashahara gato mwigisha ibikoresho ntibikwiye mwigisha haraharenganywa urabye ibyo nakora ibyo nakwiza gufashwa akorera byerekeye amagara yiwe ugasanga bitiweri rimwe itagishobora kuronsa imikozi abakozi ugasanga dusigaye onpr abigisha barimo umugabo bamaze igihe badaserukiwe abakozi ba leta bamaze imyaka itatu badaserukiwe tugasaba leta rero yuko yodufasha ikaraba umwigisha ku kazi nyine amerewe ibyo dusaba rero bikomeye ni uko ukugururwa imiryango hagategurwa icyo twita table kugira twige ibibazo by'indero bimeze mu burundi umushikiranganji wacu akugurura imiryango agafata ingingo twavuga bavuganye aho buri ariko araraba hariho amarayishuri adozwa raporo mugabo ababyeyi na twebwe tubaserukira tutagisha inama umuyobozi w'iryo shure Evariste Ngayimpenda mu kiganiro yahaye abamenyesha kuri wa gatanu avuga ko bagirijwe ubusuma bwo guhindura amanota bari baronse inyuma yo gusubiramwo ibibazo abo banyeshuri bakaba badafise uburenganzira bwo kwiyandikisha bakaba nako badafise umuyobozi mukuru wa sojesitare ngozi arabahumuriza akavuga ko ariko akora uko ashoboye kugira ngo nabo basigaye bahembwe n'inkuru tubaza apoline ya muzagara abarinyi b'ikawa bashoreye umwimbu wabo ku matonero ya Sugestare Ngozi bamaze amezi arenga barindiriye amafaranga yabo bavuga ko bari bamaze iminsi bafise umwizero nyuma y'aho urwego rw'igihugu rujejwe umutekano rutanga indwi zibiri kugira bazobe bahembwe Sogestan Ngozi bavuga ko barondeye hirya no hino baronka ayo guhemba amwe mu matonorero kuva kuri wa gatanu rero bakaba bazohemba abarimyi bo ku matonorero atandatu gusa iryo hemba rikazoshika ku wa gatatu w'indwi izi abo ku matonorero cumi n'atatu asigaye umwiheburo n'ishavu bibandanya kwiyongera bakavuga ko ibintu bigiye kubagora na bujya iteragira ry'agatasi ryageze ko ayo mafaranga rero bari bayakeneyemwo kwikenuramwo mu tuntu tutari duke umuyobozi mukuru wa Sojestari Ngozi arahumuriza abo barimyi naho atasango ryo guhemba atanga Angelus bari munyihe avuga ko abandanya kwitura amabanki akavuga ko azoza arariha bake bake hakurikijwe uko amafaranga agiye araboneka mwomenya ko ayo matonorero atandatu agiye kuronswa amafaranga arenga imiliyoni 700 z'amarundi yose hamwe abarimyi bashore bakoreye iyo kawa yabo muri sodestare ngozi bakaba barindiriye kuronswa ayarenga imiliyari zibiri n'imiliyoni amajana atandatu ingozi ponari muzagara radiyo isanganiro